umuganda wabo mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro karadiridimba medari niyo nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze bakunzi mubandanya gutega abiri ibiganiro bya radiyo isanganiro nk'uko mubyumvise n'umwanya w'ikiganiro karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro giha na n'akanya barundi bari hanze kugira nabo bagire icyo baterereye mu kubaka kino gihugu cyacu c'amavukiro mu rero uno munsi tuyaga ku byerekeye iki kuva ku gerekezo rya cumi kigarama umwaka wa bibiri na cumi na kane niho umugwi wo kuvuga ukuri no kunyuranisha abarundi watangura nyezina ibikorwa byawo hakaba ari umugwi washyizweho hisunzwe amasezerano ya arusha yashyizwe ku igikumbu kwa mirongo irindwi n'umunani imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri ni ukuvuga ko uno munsi imyaka hafi mirongo ibiri n'itatu iriko irarangira muri karadiridimba nk'ikiganiro cyagenewe abarundi bari hanze ntituza cyane kugaruka kumbure kubi ibikorwa by'umugwi ahubwo tugira duhe ijambo mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze kugira mwibarize ibibazo byose mufise k'uwo mugwi akaba atakibazo na kimwe kitaza kuronka inyishu ndabibutse ko umugwi Sever watanguye kuvugana n'abarundi bari hanze aho baherereye uh, urugendo ruheruka bari i Buruseli umugwa mukuru wa Burayi hano rero turi kumwe na Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi Sever subwa mbere twitaba uh, tumukeneye ahora ashika hano reka tukuramutse tuguhe nikaze muri karadiridimbo no munsi ndabaramukije nkaramutsa n'abariko baratwumviriza bose baba mu gihugu baba mu bihugu byo hanze ibibazo byose birishurwa ta kibazo nta na kimwe kandi niwo mwanya mwiza abafise ibibazo kugura tuje dodi ya kino kiganiro cyacu hama mwumvise yuko atakibazo na kimwe kitaronkerwa inyicu mube hafi rero akanya kanini tuza kuga hamwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu kugira mwibarize ku kumbure n'urongoye umugwi Sever abicishe hano kubutumwa aza guha abarundi bari hanze reka kumbura ikibazo ca mbere mu rugendo muherukamwo i Buruseli umugwa mukuru wa Burayi muri rusange ubutumwa bwa rubuhe ubutumwa twari twajanye bwari bubiri ubwa mbere bwari ubutumwa bwo kubwira abarundi bo mu bubirigi twari tugiye kuraba ni mu micungararo yaho kuko hari abaje bava muri luxembourg hari abavuye mu budagi hari n'abavuye mu co bita oranje canke peyiba mhm. ubutumwa bwa mbere bwari ubwo kubamenyesha ko tugiye kubaraba nk'abandi barundi batubwire ibyo bazi ibyo babonye ibyo baciyemo amakuba bamwe bamwe babonye kuko muri icyo gihugu cy'ububirigi n'imicungararo yaho hari abarundi benshi bahunze muri ijya myaka itandukanye y'ubwicanyi igihugu caciyemo iyo mvuze gutyo wumve kuva mu mirongo itandatu bariyo bahungiyeyo mhm. gushika n’imyaka ya vuba ya mirongo umunani n'umunani ya mirongo icyenda na gatatu n'iryangwano yakurikiye urumva twabonye abarundi batandukanye abapfakazi benshi bakuze n'abakiri bato twarabonanye ubwo ni bwo butumwa bwa mbere kubaraba icya kabiri twari tugiye kubabaza tuti mbega ko turi ku kivi murakeneye kumenya aho tugejeje ikivi twari tugiye kubereka aho tugejeje ikivi bakabona aho tukigejeje bakadutera ibyiyumviro ingene twobandanya neza mu majambo abiri rero twagiye kubumviriza abavyo bavuga baravuga ngira nkubwire ko twashimye cyane abo twicaranye ari abo twicaranye tubumviriza muri bwa buryo dukora turondera amakuru mhm. n'abo twicaranye mu nama ya benshi yabaye itari kimwe z'ukwezi kw'indwi i buruseli abo bose barafashe ijambo baratubwira baraduterera ibyiyumviro ibyiyumviro bidufasha kubona iyo tuja turabye naho turi uno munsi n'ibyo dushitse ko. ariko mu bubirigi hari ikintu hisangije abapfakazi bo mirongo itandatu na gatanu baravuga abo mirongo itandatu n'icyenda barakubwira amakuru n'amakuba baciyemo umwanya munini mumarana ubanza kurira nabo bakarira hanyuma bakatubwira bati turaruhutse kubona umugwi severe washitse kuraba abarundi bari hanze hano mu bubirigi twari tuzi ko tuzopfana amakuru ajanye n'amagorwa n'inyuma yaho eh, raporo yavuga yuko ibyako ubwicanyi bwabaye yari jenoside ku bahutu mbega mubwiye mu bubirigi mwaravuganye nabo ico kibazo kuko umengo inyuma y'iyo raporo umugwi severe waciwe uri mu gacerere eh umugwi severe mu gacerere bijya twashikirije igenekerezo rya 2022 rya ibiri kigarama umwaka na mirongo ibiri na rimwe birya uhejeje kubisohora mu gihugu mm. urabiha umwanya kugira abavyakiriye babanze babita fune kuko biraremereye mhm. barabyumva bakabyumviriza hanyuma urabaha umwanya ijambo jenoside ihunyabwoko ryanditswe mhm. muri iyo nzu haciye imyaka irenga mirongo itanu ryanditse nyine ko ari jenoside y'abahutu turese yuko ryanditse muri iyo nzu twagiye kugenderamwo mhm. muri iyi minsi twahoramwo turafise urwandiko rw'umushikiranganji wa mbere w'ububirigi w'icyo gihe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'icyo gihe ijambo jenoside mu gifaransa mhm. ihonyabwoko mu kirundi ububirigi bwarisohoye kuva mu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatatu ubwo rwandiko turufise ngaha harya abarundi nuko tutakunda gusoma twongere ngo dutekereze twumvirize ibi turiko turakorera ko abanyamahanga babihaye izina kuva kera mhm. icabuze n'igiki ahubwo cabuze abarundi bamenya aho bagwaye kugira bimena igihute nabo bavyita izina nk'uko abanyamahanga bamaze kubivuga aha rero birumvikana nta wimena igihute cyane cyane ari we yagiteye Mm. ariko rero kumbure ko muvuga ko no mu nyandiko eh, biriyo nk'umunsi abantu bashobora kwibaza mbega ibikurikira n'ibihe ibikurikira n'ibihe ibikurikira ubwa mbere somugwi severe ubitomora twebwe nk'umugwi severe badushizeho umugwi w'abahinga mu gifaransa komisiyo tekinike turakora wamawumviriza ubutumwa bukomeye bwa politike bushikirizwa n'umukuru w'igihugu yamaye yibutsa abarundi ati umugwi severe twawutumye kurondera ukuri uko kuri nibagushire habona gusohoke kuboneke tuzoheza tubibaze abarundi icyo tuzokoza uko kuri harya umugwi tekinike urakora ugasohora ukerekana hanyuma inzego z'igihugu cyane cyane za politiki inama nshingamateka n'impuzamateka n'abarongoye igihugu bafashanya bose bararaba uburemere bw'ibibazo turimo niyo bazobiha intumbero twe badutumye gutohoza ukuri mhm. mwarongewe ikiringo cyo gukorera ko naho muzokorera mubona kumbure hari icyo bizofasha ko raporo ya mbere yasohotse ikagira icyo ivuze ku kiringo ubu uno n'ibibandanya n'ibihe abarundi bo kwitega iki ku mugusevera ahubwo iki kiganiro kimpaye akanya ko kubwira abarundi bo mu gihugu mhm. abarundi baba mu mahanga ko tufise ikindi cegeranyo kidasanzwe casohotse umwaka uheze mhm. c'impapuro kuko kirimo amakuru adasanzwe duhereye ku muzo w'abazungu mu burundi mm-hmm. twinjiriye ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana munani na mirongo umunani na gatanu abize kahise canke abibuka ibyo bigishijwe mu mashuri yisumbuye igihumbi kimwe amajyana umunani na mirongo umunani na gatanu n'igihe haba inama burengeje agateka kazina muntu turiga ingene intwaro y'icami yigenjeje n'ingene ya kombowe hanyuma turiga umuzo wa repubulika ya mbere urumva ko ivyo bitabo ndakubwiye tutarashikiriza mu kigobe iyo raporo y'impapuro ibihumbi cumi n'icenda inzego twashikirije iyo raporo baracayisoma mm -hmm. byinshi urufu rwagenda ngenda n'umwe rurimwo urufu rwa musenyeri gihimbare yaragiye ku musenyeri wa mbere w'umurundi rurimwo urufu rwande rw'abasendikaliste bo mu kamenge mhm. bishwe ahandi bujumbura rurimwo bimwe bita gutembagaza intwaro y'icami mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itandatu na gatanu hagacapfa abantu benshi mu gihugu ngo niwe washatse gutembagaza umwami kandi ugasanga benshi babaye abasoda abanyepolitike b'abahutu benshi bari mu mugambi witwa pepe parti du peuple twarize muri iyo raporo y'impapuro mvuze urupfu rw'abasoda n'abanyepolitike bagandaguwe mu mirongo itandatu n'icenda hmm. niya ya kudeta canke umugambi wo gutembagaza intwaro ya micombero wavuzwe ku basoda babiri cyangwa batatu barenga bitwa ba komanda karorero Charles ni mirongo itanu na bibiri mhm. reka kumbure imbere y'uko duha akanya abarundi bari hanze nk'uko nabishikirije mu ntango twabimenya yuko aka kanya tuzobaha nabo bibarize ibibazo byose ariko kumbure imbere y'uko babaha akanya iminota nk'ibiri mwahejeje mu bubirigi mbega kuri abo barundi bari hanze igikurikira n'ikihe mugiye kubandanya mubandaniza hehe cyane cyane ko turi nko mu abarundi benshi baza ino muri kijya bise semene de la diaspora hari icyo mutegekanijwe gukora kugira ngo bonane na benshi kumbura ubutumwa bushike kure naho mutoshika cyane aho muzoshikanaho n'ibyari babarindire gute iki kiganiro cy'isanganiro ni cyiza cyane kuko abarundi tumaze iminsi turamutsa turaba hanze ngira ko twahereye ikigoma muri tanzania ni hafi y'u burundi mm-hmm. hariho umugwi wagiye i muri kenya mm-hmm. abari mu gihugu mm. kubera iki kubera ko hari impunzi nyinshi hanze zahunze igihugu kubera igihugu cari mu ngorane abandi babuze abagabo abandi bakabura abacanje babo abandi bagahunga kubera babuze abavyeyi bose hanze ugiyeyo urabonana n'abahunze mirongo icyenda na gatatu mirongo umunani n'umunani mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatatu mirongo icyenda na rimwe n'ijya myaka y'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo itandatu namye nkubwira mirongo itandatu na gatanu mirongo itandatu n'icyenda abo bose bariyo kandi bafise amagorwa atandukanye bijanye n'ingene bahunze igihugu icyo rero nashaka kubwira nti tugenda batwiteze batwifuza hanyuma bakatubwira ibyo wifuza kutumenyesha tutaramenya mm-hmm. nk'ubu uje nagiye mu bubirigi naraye mbonanye n'abapfakazi b'abasirikare bishwe mu mirongo icyenda mu mirongo itandatu n'icyenda bazwi mu gihugu bazi mu buzima bw'igisoza cy'uburundi komanda karorero sharire umupfakazi wiwe twaricaranye Umufakazi wa komanda mathias bazayuwundi twaricaranye abantu biga mu Bubiligi, biga mu bufaransa ico gihe batashoboye gutaha bagacahungira muri tanzania iyo bumvise se wabo yashitse abandi muri Congo iyo bumvise mwene wabo yahungiye abandi mu rwanda iyo bumvise inshuti yahungiye abo bose baba mu birigi twarabonanye jewe n'abagwariye kwa muganga twaragiye kubaraba baraduha icyo bita intahe y'ibyo baciyemwo mu ijambo rimwe rero hari abaturindiriye bari hanze nko abakuze twabasanga muhira abashobora kwiyunguruza twabakiriye mu biro biserukira uburundi i buruseli ambasade y'uburundi mu birigi yari yabitegekanyije neza ku mm-hmm. buryo abakuze tubasanga muhira Mm. hanyuma abafise ingufu zo gushika mu biro biserekera Burundi twabakirira mu mm. biro biserekera Burundi mwarakiriye kumbe ku mpande zose canke zobandanya igikorwa mu bibiri gicuba cararangiye yaba ejo hirya yo twaronka uburyo batwiye bati mwebwe mugize umugwi severe uyu mwanya ni mwiza kuko batubwira amakuru abarundi benshi bo mu gihugu batazi Mm. yego me mugabo mu masegonda abiri ko mbure mwatubwiye ikintu ngo cy'uburyo bubonetse burya hari uwo kwibaza ati severi n'ubu ugikoresha buva hehe uburyo severi ikoresha n'uburyo duhabwa na leta mm-hmm. nta munyamahanga n'umwe nta shyirahamwe na rimwe ryo hanze riraha ifaranga na rimwe uyu mugwi severi dukoresha uburyo bw'umugwi bw'igihugu kandi ni byiza igikorwa nk'iki ntugire ngo hari abanyamahanga bazo kwihuta kugishigikira kuko ibyabaye biteye ubwoba n'agahinda byabaye abanyamahanga bariho twe dushima rero gukoresha uburyo bw'igihugu ubwo ntawe uca yibaza ati mbere kumbura mukoresha uburyo bw'igihugu ntimushobora guca mukoresha n'ibijyanye na politiki y'igihugu kuruta kumbura gukora akazi kari ku murongo icyo ni ikibazo abarundi bakunda kwibaza kikantwenza mbega udakoresheje uburyo bw'igihugu wokoresha ubuvuye muri brezil niho wokorera igihugu neza wokoresha ubuvuye muri amerika niho wokoresha igihugu neza icyo ni ikibazo cy'abarundi gitwenza kuko uyu mugwi washinzwe n'inzego z'igihugu mhm. ni ukuvuga yuko uburyo dukoresha ni ubw'igihugu kuko ubutumwa twabushinzwe n'abarundi biciye mu nama nshingamateka na mpuzamateka turi ku murimo w'igihugu kuko abababaye abakomeretse abacitse imfubyi abacitse abapfakazi n'abarundi turiho turakorera abarundi ahubwo dukoresha uburyo bw'igihugu niho intumbero igumira aba barundi ukoresheje amafaranga yo hanze hari n'ubwo usamaye usanga bakurabishije inyuma hakukora igikorwa kibyara umwimbu bakagusamaza ibyo ndabivuga no ku rundi ruhande birashobora kumenya birashoboka kuko uyu mugwi ingene ujaho urazi ko utorwa mu nama nshingamateka uyu mugwi urimo abarundi batandukanye uyu mugwi abarundi barawuraba baraturaba baraturaba umukuru wa severi yabishikirije neza ati nta kibazo na kimwe kitaronka inyishu ya padokesiyo tabu ni ukuvuga ikibazo cyose kirahawe ikaze rero mwebwe abarundi muri hanze nk'uko mwabisabye akanya nigwanyu reka twakire uri ku murongo alo kugira umwe wese abaze ntihagire ugenda atabajije alo ndabaramukije amahoro kuri radiyo yisangane na mahoro ninde tuvugana uherereye hehe muvugana na david ubusanzwe metere mu gisagara cha Ottawa ariko uno munsi ndi mu gisagara cha montreal mm muri canada ego muri canada ndaramukije n'umutumire mwaramutse arashimye mhm. amahoro neza nyakubahwa ambasaderi eh, ndayicariye ndabaramukije neza Mhm. david uno munsi kumbure mm, ni ibibazo mubaza kugira muronke inyishu ari hano ubwamwe muri hanze mhm. ndashimye cyane intumbero mwahaye ikiganiro murakoze nkaba nagomba byimva mutima nshimire eh, Pierre Caravere n'umugwi arongoye umugwi wa CVR ibikorwa bariko barakora murakoze mu by'ukuri bariko barakora ibikorwa vyo kuvura imitima y'abarundi kandi aho uburundi bugeze n'ibintu byari bikenewe cyane ufatiye ku byo twaciyemo byose mm. nagoma rero mbwire ko nk'umujyi w'igisahira ibibazo mm-hmm. yego mwavuze yuko bavuye muri belgique n'amasanamamwamwe y'ibyabereye muri belgique twarayabonye ntayo tutabonye menshi cyane yose mhm. icya mbere ni mbega muri canada bazoza ryari icya gatatu ego twarabonye yuko nko muri belgique igihe baherutse hariho abantu badapaka yuko ukuri kuja abona bari mu ishyirahamwe ntiriwe ndavugira hano ku murongo mhm. bari basabye abantu yuko batokwitabungwa isebere ku mpamvu zabo mm. ku bwanjye ni muri ya ntumbero yo kuburiza mu ibikorwa bya serere yuko ukuri kujya ahabona mbega muri serere bashikirijwe na CVR mm. tukaba tuzi yuko izo nama yuko ari zibiri zitogwa n'abenegihugu ni ukuvuga abasije hariya babaserukiye twebwe abenegihugu ishyaka ry'abenegihugu ariko kuno munsi leta ni ukuvuga l'executive ntacu barashikiriza ku bijyanye na conclusion y'ibyavuye muri uh, muri iyo raporo detape mm-hmm. hanyuma icyo nashaka kumenya ni uko mbega mm-hmm. hoba uh, hariho icyizere nyabaki ko leta nayo executive mm-hmm. izogira icishimike kuri ya raporo icyo nacyo kihari hoba ryari muri uno mwanya nawo habuze kugira ngo leta ibe yoshikiriza iki byiyongera ibibazo yego akanyuma ntacu yego akanyuma hariho umwuba wa iriwe ndavuga amazina wo muri leta mhm. mu kavideo kamaze iminsi gatembera ku mbuga nkoranyambaga aho ikibazo ni ikibazo bari bamaje nikivugwamwo mugabo uwo mwuba wayishuye avuga ati mbega mu Burundi mu 2022 abatutsi bapfu mm. ashaka kuvuga nibaza yuko bari bamubajije by'ubwicanyi bujanye n'iyo nyabwo kujya baho mirongo ibiri na kabiri mm. nawe aca abaza ati mbega mu mirongo ibiri na kabiri n'abatutsi bapfuye mm. aca avuga icyo yise position ya leta gutyo mu buryo biboneka yuko atari direct mm. jewe nibaza yuko tutebere ifise n'akazi ko kuza irigisha mu bisanzwe ubwicanyi bwose ntibwitweho nyabwoko kandi mu kiganiro cya barerekanye yuko mu bumanuko bw'u Burundi abatutsi bishwe Mhm. ariko ubwo bwicanyi bwabaye mu mbariko bw'uburundi bwitwa ihonyabwoko kubera ihonyabwoko rifise recruteur mm. murangiza rero murangiza ikintu basaba kuri kibazo cya gatanu mm. nisabe rero nawe yoza irakora n'igikorwa cyo kwigisha abubahwa twashize imbere kugira ngo nabo baze baratahura ibikorwa biriko birakorwa ni uh, n'ingere byakozwemo hmm. jyewe rero mu nangize president wa severe akanya nibwo yabajije ibibazo bishika kuri bitanu yego ndagerageza hama ariko hagataho n'abandi barashobora kubandanya bakura kubwira twakira ibibazo byose eh urakoze cyane reka nisho ibi bya mbere kumbe birashobora gufasha nabo bari kubaza mm-hmm. eh ntangure shimira washimiye umugwi kandi ntashimire twebwe gusa no gushimira yabivuze neza abarundi bose bitaba mu gutanga amakuru twarayibonye mu ntara zose z'igihugu twarayibonye n'abarundi baba hanze hari abaje mu burundi baratanga amakuru hari n'abandika icyo bita temoyage ni ukuvuga ejo hirya y'ejo tukabishobora no muri canada tuzoshikayo mm. kuko hari abarundi uyu munsi batari bake mu bisagara bikuru bikuru nka byose haba Montreal haba Ottawa haba Calgary haba Vancouver ni igihugu kininiya turazi ko ari y'abarundi benshi abakuze n'abakiri bato mhm. twizere rero yuko tuzoshobora kwishura icyo kibazo neza ndengera butungane hmm. mu bubirigi ati hari abantu batakunda ukuri bameze nk'ababigwanya kuri twebwe twariyo nta na kimwe twabonye c'abagwanya umugwi severe mhm. kuko bijya vyandikwa twarabironse hari n'abavuga bati mbega asha ijya nama izoba twebwe turiko turakora twumviriza abarundi muri ambasade twumviriza abandi tubasanze muhira n'inama niniya yabaye itariki imwe indwi twitabwe n'abarundi benshi barimo abakenyezi barimo abagabo harimo abarundi b'ubwoko bwose mugabo bajya bandika ibintu bakabishisha ku buhinga bumenyi barabikora kugira bazimize ubwa mbere ho baba hanze bajya ariko aravuga hmm. ngira ngo ubwire ko mu birigi tumaze twahorayo twaramenye yuko hajya ntugira ngo baracumbiriza mu birigi hmm. barabahaye indaro barabahaye indaro mugabo ntibifuza yuko baza kononera imigenderanire iri hagati y'u mbega ibizokurikira nibiki biki kumengo hari intambwe leta mm. itaragira itarashikako itarashikako ngira ni ishure abarundi bose banyumviriza nk'urongoye umugwi mugabo atari muri leta mhm. jewe ndi mu mugwi severe ngira mbwira abarundi bariko baranyumviriza cyane cyane bari hanze bataba barabimenye ko leta ifise intambuko zaciwe mu mirongo indwi na kabiri ukwezi kwa gatanu zise abamenja zongera zi bajana mu binogo kandi abo barundi ataco bazira mu gifaransa cassation et annulation des jugements de mai 72 iyo nkuru twarayitanze mu bubirigi dusanga bamwe barayizi abandi ntibari bayimenye baratangara kandi barashima mm. icya kabiri novuga muri ibi bikorwa byerekeye kugerageza gu gukiza no guhoza abakomeretse hariho intambuko uza urakora nk'igihugu iyo ni intambuko ya mbere intambuko ya kabiri ejo tuzokwinjira mu bibazo byerekeye gutanga ikigongwe gusaba ikigongwe ejo twinjire mu bibazo byerekeye mbe kunwanisha reconciliation tuzobigenza gute ni ibibazo biriko biravugwa byerekeye bimwe byo gushumbusha bimwe byo gusubiza eh, ntarikere eh, urumva ariko urumva ikibazo jewe ndamubaza ibibazo mhm. bibiri bibiri mhm, icyambere ndamusabe ntacyo higa ntatagoshi adudurire kuko n'abarundi abarundi ariko arabwira ntacyo agoshi ntacyo aduruwati ibindi bisigaye genda ajya kwivugana jewe ndivugana ndakina komedi tangura ikibazo cya mbere ndivugana manda abarundi babyumve manda mufise indetermine mufise kontra indetermine canke imigwi yose yabaye muri south africa yabaho mu bihugu byagera mu ntambara no muri shine yarabayeho none mwe mufite manda ingana gute aha araza mwishure ntiyashaka mwishyura uyu mugwi ndongoye jewe ndiko ndavuga umaze imyaka hmm. ine ukora iyo myaka ine iheze hmm. nk'uko ibwirizwa ryanditse bavuga bati inama nshingamateka na amateka bakoranye barafata ingingo yo kongera ikiringo aha rero ryankwishure mvuga nti uyu mugwi ikiringo dutanguye umviriza umviriza reka aratanga inyishu ubundi nakubwiye yuko umugwi severe watanguye ibikorwa byayo neza na neza igenekezo rya cumi kigara mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ikibazo kigira kabiri ikibazo kigira kabiri muri bangahe mukora muri uwo mugwi severe hanyuma mu mafaranga y'ikori yacu y'abanyagihugu nishe kano kabazo ahereye kuri wa wundi wa mbere cya kibazo cyo muri ora wo muri Canada mhm. yari yabajije ati mu na kabiri hari abatutsi bapfuye hari umuntu yabivuze gutyo umutegetsi erega umutegetsi ntiyabeshe hari abatutsi bapfuye twarabivuze twarabivuze duhereye ku cyo twise inkengera y'ikiyaga Tanganyika za Rumonge za Nyanza Lake n'imitumba imwe imwe yavuga izo twarabivuze abatutsi hari abapfuye muri ijya minsi itatu ya mbere yakurikiye itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa kane ariko ndamukiza mm. ariko ngira mvuge ikindi nongera ko abarundi benshi ntibabivuga nk'uko bikwiye kuvugwa hariho n'abatutsi bandi bapfuye mu mezi yakurikiye ngira nabasigure ku buryo butomoye ariko aho nyene wene yavuze nk'umenga ati severe nitanga inyigisho kumbure uwo yatanze amakuru yoba yatanze amakuru atariyo ahubwo anyuranye n'ibi mwavuze ko nawe yavuze ati hariho abatutsi bapfuye mu manuko hmm. ariko bishoboka yuko uwo uwo muntu atashimye kuvuga izina izina yoba yatanze amakuru atariyo ati severe ni muhinyigisho kumbure abantu sinzi ko hariho abavuga mu kibanza cyane ariko abo bantu bavuga amakurukumbure y'umugwi hariho abo mu mugwi woyivugira ahubwo siko nabisigura jewe ndongoye umugwi nosigura yuko umugwi uri kuravuga ushikiriza ibitigiri ushikiriza amakuru ushikiriza ibyo twatohoje tuvuga nk'umugwi w'ubuhinga w'abahinga imvugo y'abahinga iratandukanye cyane n'imvugo y'abarongoye igihugu mhm. aha rero nashaka kumva uzaba usigurira abarundi bamwe bamwe bazi yuko umugwi ushobora kuvuga cyo kimwe n'urongoye igihugu n'urongoye eh, nuvuga inama bafise icyo nokwita akarangamutima k'amabanga yabo bashinzwe n'amategeko kandi uwavuze ati abatutsi barafuye mu mirongo na kabiri yavuze ibyo twavuze uwo rero avuga ko kwigisha sinamwumvise kuko twebwe twaratandukanije ihonyabwoko na crime contre l'humanité ego aho rero ibi mvuga na mategeko amategeko yo mu gihugu amategeko mpuzamakungu uburundi code penale yacu yakweza ingingo zo muri convention no kuvuga amabwirizwa mpuzamakungu yerekeye ingene bahana bwoko convention internationale sur la prévention et la ku bantu bakuze kuko ibyo turimo turatora n'aba bakuze bamwe bamwe mbere mvuge benshi baratangara baratangara ngira mvuge nti umunsi ujya ku ruvugo rwa gitega na karusi tugatora ibinogo umunani mhm. bikavamo abantu barenga ibihumbi bitandatu abantu benshi baragize akoba twimukira amashitsi amashitsi ni muri giheta dutora ibinogo bine bivamo abantu barenga igihumbi n'amajana indwi abantu baragize akoba mu by'ukuri ngaha icyo dukwiye kumenya abarundi ni ibintu bibiri ubwa mbere abarongoye igihugu muri iyo myaka y'ubwicanyi baranyegeje barahishije barazibije abazi ibintu ababonye ibintu kugira ngo ntibisohoke uyu munsi rero bisohotse urumva ko biteye ubwoba mugabo abarundi bapfuye mu burundi ni amanda bivuga uzonyumvirize bava mu bwoko bwose bava mu miryango yose bava mu gihugu cyose nicyo gituma twatomoye hari abahutu benshi bishwe mwabo bicwa batogwa ku mpapuro zanditswe mhm. hanyuma abatwa barishwe intwaro kandi babica babiteguye abatutsi barishwe nabivuze mugabo hari n'abatutsi bazize ko bariko barakingira ababanyi b'abahutu ushobore gushikaho hose abantu baba barabuze yaba mirongo irindwi na kabiri cyangwa iyindi myaka igenda irakurikira kugira ngo bashobore gusohora ikiri ku mutima baruhuke Mm-hmm. hariho integuro uba utegura kugira ngo utembere mm-hmm. turetse aho uba wagiye mu Bubiligi hariho n'ahandi mu Bufaransa cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye aho biri ku isi mm. kuko abarundi twarasanze twarakwiye isi yose hari icyo muba mutegekanya kugira ngo mushikire abo bose kugira ngo bashobore gushikiriza amatemonyaje baba bafise bumve baruhutse ku mutima mm. icya gatatu aricyo cya nyuma icya gatatu aricyo cya nyuma turashaka kubaza kuko eh, no mu burundi severe urashobora kuba utembera mugabo ugasanga ugenda ku mirwa mukuru ntaho hoba hari abakurambere ibiro nshingwa bikogwa no kuvuga biro executive umuprezida ni jewe hariho cegera hariho n'umunyamabanga secretaire de la commission twese hamwe turi 13 tuba dufise abakozi two kwita badushyigikira icyo two mu gifaransa le cadres d'appui muri abo bakadre d'appui turafise uri hejuru yabo muri responsabilité yitwa secrétaire executif mm. urumva rero abakomiseri 13 namwe atogwamo n'amashinga amateka bakarahira imbere y'inzego nkuru z'igihugu harimo umukuru w'igihugu ibibazo rero byo biratomoye mbere kuri yari yabageze byerekeye uburyo buryo leta ironse kuko ntiyumvira leta severi yonyine iraba igihugu cyose. uyu muntu rero yitwa Kingsley ndamwishure ntadidinganya mbere mpera inyuma aho yabaje ati twarashima ibyabaye n'ibyo mwaganiriye mu Bubirigi twarabonye ko abantu bafashe ijambo mu Bubirigi twakuyemo ivyigwa byinshi mu Bubirigi nasubiyemwo c'urongoye umugwi severe aho tuzoshobora hose turonse uburyo cyane cyane abarundi ko tuzi basanzaye tuzoshikayo mm, aho muciye mugira ko mwishura n'iki kibazo yari yabajije ati mbe ahandi ni gute yego nicyo nashaka kwishyura mhm. yumve ko tutazobibagira kubera iki kubera ko abarundi bafite inkuru z'ibyashikiye uburundi bwacu cyane cyane hari ibyandikwa byoroshe buno nyene guca dusohora mhm. aha ni bya byandiko twita incamake y’ibyegeranyo mu gifaransa resume executif du rapport mhm. ivyo burya tuvuye mu kigobe birara bigiye kuri site ya CVR mhm. aba bantu bama kaminuza mu bibiri badukurikirana bobo baca bikwiga buno nyene tumara tuyashikiriza ubwa mbere inzego zirongoye igihugu kuko iryo rafi cyo bipfana n'umutekano nizo zizotubwira ziti iki gihe nicyo cyiza cyo kubisohora mhm. bikaba ibitabo bitembera ku isi kuko uyu mu museveri afise ingingo mwibwirizwa rivuga ko tugira tumere nk'abarangiza tuzosohora icyegeranyo cya byose mhm. kivamo n'ibintu bizokwigishwa mu mashuri kikongera kigafasha abazokwandika kahise gahuriye ko nka bose bazokoresha yumve mhm. ko aho aho vuze undi nka bose abana na bose bose ntibishoboka mhm. kuko hari n'uvuga ati nta jenoside yabaye nta bahutu bapfuye nta batutsi bapfuye uyu munsi tusohoye impapuro ziri ku mukono z'abari barongoye ubutungane z'abari barongoye igisirikare z'abari barongoye icyo dukwita intara guverineri sivire militaire z'abacamanza bajya bakuru bakuru bita procureur procureur general cange substitut izo mpapuro n'inyandiko zindi za politike n'amajwi dufise mu iradiyo y'igihugu mm. abakuze babyibuka ntibaharira uzorabe neza uri kurambaza abaharira uyu munsi ni bande ni abana bari mu mabanga icyo gihe ni ukuvuga batabibonye canke n'abantu bari mu mashuri yisumbuye école secondaire abari mu mabanga ibidukora babizi byose nta rumwe azuza kubivuga ku iradiyo bari kumwe n'umushikiranganje barongoye batubwiye bati manuka manuka muve mu province muje mu makomine muje mu mazone kuko no ku mitumba ubwo butumwa twarabwumvise kubera iki turinda kubibabwira ejo ubwo rwaruka niko ruzoba rurongoye uburundi bakwiye hmm. kumenya ibyazingamitse igihugu ibyagoye igihugu ibyabyaye imfubyi ibyatumye haba abapfakazi mu bwicanyi butandukanye bwisubiriza bwabaye mu gihugu cyose mm. turangiza mu masegonde mirongo ine ko muri harategekanijwe indwi hariwe diaspora nabonye ko yungurujwe gatonya mu kwezi k'umunani mbe muba mufise imigambi yo kubonana na bamwe muri abo hama babafashe eh, gushikana ubutumwa kure cyane cyane aho baherereye aho mutari gushika ubunyene mu masegonda mirongo ibiri kiroshe kwishyura kuko iyo izo nama za diaspora zereye mu Burundi kenshi na kenshi umushikiranganje ashinzwe kijya gice cy'ubuzima bw'igihugu mm. yamaduha umwanya tugashiga ikiganiro icyo ni cya mbere abaje mu burundi bavuye muri amerika mu birigi Australia n'ahandi mm-hmm. eh, Pierre Claver ndayicariye murongoye umugu Sever ndabashimiye kukanya mwaduhaye muri karadiridimba uno munsi no kunyisha ko muri mwagiye muha aba babajije muri kino kiganiro jewe ndashibye cyane kuko uyu umwanya mwiza ufasha abarundi kumva ko uburundi bwacu turinda kubukorera